36. pitanje Da li je grijeh da brat vjernik oženi djevojku pripadnicu nakšibendijskog tarikata? Bismillahirrahmanirrahim. Ovaj tarikat ima dosta balaj, ima krupni stvari nakšibendijski tarikat koju krupna, koji smatraju da Allah može ulazi u neki insan, u tiru insan. I neke krupne stvari koji suprotno skroz put ahlu sunnati al džama'a suprotno skroz a, e, timil naša akida. A, dobro, treba da, da, da, da budimo oprizni od ovi tarikata. Međutim, ima ljudi koji ja sam, ja sam na nakšabandijski tarikat, a on ne zna ništa oko ta tarikata on samo kaže ja sam na ta sufijski tarikat. Zašto? Jer oni smatra da derviši to su ljudi pobožni, to su ljudi uh, uh, skromni, daleko od, od, od, od, od eh, dunjalevski, razumiješ, što ja znam, samo misli za ahirat, pa on kaže ja sam na taj tarikat, to je nešto dobar, što ja znam. Pa neću mu shvatiti ovo bukvalno, ali ako znaš da ta sestra uh, prihvati njihova akida, razumijeti, njihova uh, заблуда, разумете? не смееш да се, да се жениш Аллах најпрежно.